thank you kanca-kanca keselamatane jek pacarku sepeda montoran arek belajar sepeda silian gak duwe rewes gak ngerti peraturan tapi sepeda pacarku dewe aku dikongkon nyetir kok yo gelem koyo-koyo wis tau duwe bareng aku gocengan waduh duh duh duh dadak koyo bangsa Mulo pacarku tak jak keliling liwat embong aspalan no jalan tamrin koyo-koyo aku wis gak arep kiwat asin biasa sepeda pancal saiki iso numpak mesin masih aku abang tak terus no ae aku jak ngerti iku opo karepe Juper bapak ulisi aku gak duwe getih sepeda tak enggo nonjada nyrempet gakul kula untunge dolur aku gak kecekel sepeda tak lereno kok tambah banter mesin nyendat nyendat kaya wong keseper sepeda motor isane leren Tak bro no pager sepeda montori nek terus mate tak starter nada ya kan tak konang reparasi tidak inglete tukang ngomong dadak jare bensin ente Rupane wong lanciang ya ngene iki. Ayo oper loro ayo. Melo trek-trek. Aduh. Pisan kas ki ono trek-trek munggah maneh. Ayo mulai. Ayo. Nah. Tuku klopo kok diparut tuku rokok nang kancanmu wong wis tuwa kok gak nyebut nek tolek rondo tambang gebuk ku cengkeh cuma imo adang ketan digawe tetel sing nom mane gak ngeluyurung wong sing tuwe gak tambah memer tangkas pekatane kang saikul lengi bengi alasane nyilih dudul liwat guri dadak kecemplung sumur ati dhewe jamane sir-siran gak iso turu gak enak mangan padha seneng wis sumpah sumpah gak ketok sedina kok yo saulan aku nek koso kangen ga kepeto ga iso marem tak parani tak rewangi dekem dekem liwat pawong dadak nidak IPT anggem Piro-piro jam setengah telu ngenteni sak sore arek iklak metu mulo bapak tak anggap wis turu aku buka cendela gagak di sampang alun papan napokmu namung semanten hitungan kula sae lan boten poroka Oh, oh, oh. Hmm. Loh, ngapa? Jo. Wong ngopo ngomong dibarengi cek kacung ngono ta? Waduh. Dudun dudun lek panjak kendang bangkit ngono. Tak tau ngundang wong bal-balan kok. Lah lek eh, sing dhuwur kalah kalau nisor ayo susah ta. Apa nih? Ya tak pertahanno, Dik. Tak kendang karo sing dhuwurate <laughs> kalah sing dhuwur lho ya kebaciut. Waduh iso ngoceh kaya jalak koci. Coba tak badhele gak iso. Mbok izin kan ya. coba ya. Pak Kerto tuku kertu. Nah, iya. Iya. Lah isa tiba eh, eh isa regi Dorong si Anto, Pak ya. Iya nyene suwe iki. Eh coba yo, Pak Kerto tuku kertu mudung retek Kertosono. Nah, yo. Yo iso tibake arek iki iso tibake. Tambah ciri rek suaraku rek. Eh, ya iki maneh ayo. Glundung-glundung ketatap jaga. Hmm. Ayo. Waduh, wanya ini yonjen juara arek kayaknya nih. Tapak itu tapak liman nih yonjen. Dari situ le, ayo. Kecemplung, gelombang, kelagep, kelagep. Hmm. Remak kon saya ini. Ya. Yes. menclek diterusno ae. Apa glangget-glangget iki? Wong klagep-klagep kok glangget-glangget. Wes ngene iki eling pacarku. Eh, mintane yo arek iki ya dipecel ngene ya apa ya. Dadi bojoku gak ujar gak kaul. Cek gak metu-metu tak paku jidoke tak cendel. Pas cek titanus. Loh, halo. Aduh halo. Mas ngrungokno suarane tok wis merinding disko aku. sajane aku nyeluk emas sampean iku gak pantes iki. Apa? Loh. Apa apa? Sampeyan gak intelek blas ngono kok. Loh, pakaiane gak intelek apa-apa, sing penting lah hatinya. Hatinya murni. Murni. Iya. Murni iki apa sih? Ya murni ya kadek campuran, kadek karak, kadek karak dadi murni. Padane kopi ya. Wah, aku rindu padamu. Terang ae. Cintaku sepanas matahari. Sesejuk embun di pagi hari. Oh. Cek kaya temen ngono modele. Ngono ta. Alun sebuah simpon. Kata hati. Tak ilmu gak kenal. Sama ni kesurupan dah. Lo enggak kuwi lah ngetok kata-kata mutiara dah. Karpu no lo. Ngono. Sing indah-indah. Tokno, no. Cek aku tambah. Cinta. Kena omong aku tuh cek merangsang kan ngono lo. Merangsang disco dah. ngapate nganakno pernyataan kepadamu. Ya wis ngomongno, tak rungokno. Rasa simpati saya murni tak dipengaruhi karena kau anaknya Bakul Bakwan. Loh. Anu, kok Bakul Bakwan sih? Bapakmu Bakul apa? Aku. Bapakmu Bakul apa? Arung sembarang sego. Oh, iya Bakul sembarang. bakul sembarang. Cinta bukan karena lahiriah atau materi. Iya. Artinya bukan karena kecantikan dan segi kekayaan. An anangin. An apa, apa? Tetapi keserasian jiwa dan kebaikan yang bisa dinilai menjadi ibu rumah tangga yang akhirnya bisa membahagiakan kita berdua. <laughs> Wah. Samar ngono nih, <laughs> Ya ya apa wis indah durung, maksudnya durung indah. Ya terus notas, sawangan ki ayem ngono kuwi. Lho, lah kon gak ono pernyataan bas kaya aku tok tak kentekan bondo aku lek ngene. Wah, eh, lah situ situ ngomong ngono dadi cek matiku. Ayo terus no sik. Kaitane ben lak ngene ya. Karena kita sering bertemu muka. Iya. Dari situlah sering terjadi tukar pikiran dan diskusi. Iya, wow. pancen bener. Karena cinta ah. bukanlah bibir yang memulainya, ya. Tetapi... matalah yang mencium cinta. Oh, Katanya awak dhewe ben lak berpandangan-pandangan. Iya. <laughs> Waitane aku lak berpandangan mata sampai mecicil. Oh, ngamur rae. Hingga timbul kecocokan. Tak terus nih ya, iku mang. Kayak medot. Iya, ana kata-kata medot ta. Ah. Eh, serta kerasian sampai kemudian disambung dengan pacaran. Keserasian ta? Iya, aku pating pecopet tak sesuk. aja bingung ta Mas menghadapi aku. Lah gak beliau wong drijiku kok remet ngene arek. Ya, Adinda. Kadang-kadang cinta tidak bisa diakhiri dengan perkawinan. Ingat. Iya. Dan jodoh tidak mungkin orang yang dicintai tetapi jodoh adalah di tangan Tuhan. Iya, kita berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Nah, em eh, dan det elekat eh, leket. Uwe ini masih gak man sedino yang limbruk ya rasanya ini. Ya luwe. Nah iya. Kadang-kadang cinta kalau tidak diakhiri dengan perkawinan, akhirnya membawa salah satu pengorbanan. Membawa salah satu pengorbanan. Kan ini bener, Mas. Lah petuk pisan kok pelung ini rak pisan. berbahagialah orang yang hatinya sedang ditumbuhi oleh cinta. Tetapi sebaliknya, betapa pedihnya apabila cinta yang tak terlaksana. Akhirnya hancur lebur. Aku gemeter aku nek sirisiran iku. Bekas pusing terakhir ya. Iya. Kecuali ya. Berikan senyuman manismu kepada semua orang, tetapi simpanlah cinta yang murni di dalam hatimu. Jadi dalam sing juru ya. Loh, enggak so, khawatir. Temen tak kon Cintaku hanyalah untukmu. Wah, ya aja untukmu temen ta. Temen, sumpah demi Allah. Lah ngene sampai ketata becak ngelirik sapa kon? Oh, iku lak ndelok iku lho Mas model rock lho. Oh. Wis aja khawatir pokok rok meni tak rokno asem ya. Ya, ya. <laughs> Dek memang bila di hati manusia timbul cinta, maka dia akan mendatangkan dua perkara yaitu bahagia atau sengsara. Kok iso? Seorang perampok. seorang perampok akan minta harta atau nyawa, tetapi seorang wanita akan minta kedua-duanya. Lu lek perlu korban deh, lu ya. Lah aku minta apa? Ya, jalu apa? Jalu tikar tak tukono ya. Ya jangan sih. Nah, cincin pengikat. Wah, cincin pengikat. Iya sih. Cincin gak ono iki? Nah, sing ono. Akik ya apa akik? Nemene Mas, Mas sampean iki. Cinta murni, Dik, jangan dijual eceran. Itu sangat berharga, bukan semata-mata mencari uang. Tidak ada seseorang yang bisa memiliki terkecuali orang yang disayang. Engkau Arjunaku. Buka adalah kok buka. <laughs> sebelah kerak tetep sawah-sawah. Iku ngkogu kok iku. Oh. Dulur saking dulur gak krawatan ndak aku. Dulur apa iku? Oh, apa. lek ngekeki dhuwit aku, oh, jreng jreng. Iku dikai tok. Ya kon bungok-bungok iku apa? Beke dikai tok. Tak tok. Kok clem. Wis saiki mulya, Dik. Ya apa sih diusir iki? Lho, wis wis puas rasane atiku. Wis temen ta? Kondo Bapak. Mari kangen. Wis, wis ketok-tok wis mari aku. mari aku. Wis mari kangen. Eh. <laughs> Kondo karo bapak. Heeh. Nek aku rono to meneh. Waran ana wong gedhe rene Pak. Wong gedhe? Iya. Sopo? Sampeyan. Iya aku. Lah iya apa sampeyan sak ngono kok ngomong gedhe lho. Ya mlegune eh mlegune sampeyan. <laughs> Aku ndelok irungmu dadak terus sereten ae. Jane nek salah sampeyan ngwas-was enggak enggak. Ya mlebune kok kok wara wong gedhe mlebune aku tak mekungkung ya. wis kono. Ya wis nek aku tak matur Romo. Iya, iya. Romo bong ya. Tapi ya Mas. Iya, Bapak. Bye bye. Oh, apa bye bye ku? Ya ngene wong gak sekolah iki, ono bye bye umur bye bye, mbok cocok mbok enggak. Ut, dilungkas ne, melok ae. Ku mblenek arek sithik. Cipeng lho sik cili kok mentil yune ae. kon kok mrini sae peng Tiriwanti tak ala lewa dikawa mati Ah <laughs> rek iya tak no setakne asale biyen iku ya apa sih jenengmu kok cipen Engko bae tuan dicatek nang dawak pala aku iki bae tak ala Apa apa wakmu Pala aku iki bae tak ala tak niku niku ngluthu ae. Aku nak tapi pengawal kita dia tak tahu. Ngawal sapa kon? Oh, eh, lan niku apa? Kok gak diganggu oleh tamu lain? Tak ngono apa kalah. Wis, engko uyu ae rek rek. Lah karepmu ya apa? Aku lak uwah-uwah nang tengah ta. Wah, yo ngomongamu peng peng. Iya, Pak. Temen aku niku. Ah, iku ditandani kok tak tertek. kok percaya ah tambah kanu aji ini aku nek tambah diarek-arek ala pengawak mari ketepe ning ke ikman iya Sik tas mulai yung ayam ini petang puluh ane. apa terus ayam api ini kepurutan wah ini kita tak bengenye tapi ojek lagi pak kalau Tumang samu aku iso kol kola kadek makelar bareng. Ayo buka nak gue kak tukak napa tu. Gampang, gue tak tukak no kacang. Ceketer ya apa sih ini? Ini lo peng. Nek kon tadi ipeku besok tak sunggi suwi ini pitung dino pitung bengi. Oh, tak terus tak badan hamba. Oh, kok badan hamba itu? Wis Beng peng? Beng. Taun besok tak tak kalah. Mari kena pintarnya, dong Pak. Masih gak pinter ya iso ngono lek titik-titik. Ayo, ibu dolki nuku ndarek aku tak. Loh, ayo leh. Wis panas atiku dadak no. ayo. Ya Juli. Hmm. baca iki pen iki eko arang-arang jo Mulia Ben, mulia lo, apa boleh? Saya mulia, mulia lo dikolak ini, bapakmu kan? Ah, hitung ya rey jani arek iki cerdas cuma suarane lho kemen. ngomong gak tak jak ngono ya dipotong bayarane lho <laughs> ah arek gak balak balik ae mulane lek nek kena kata-kataku kon mesti mbaleni aku kono kok mbaleni sampean boleh adikku mareni ta gak kepetu sapa cip lho. Wis ngetut ae mangkel aku. Tak bersir-siran sampe Paling alasan belakang iki. Anu, alasan belaka bagimu. Paling kon baleni aku. Enggak temen kok. Lah cipeng tak sono kene kidung-kidungan bare aku. Lho oh, ya. Roh iku pokoke aku metu lungon. Buntut ae. Wong oh, jare ngomong pengawal pribadi kok. <laughs> Lah iya ngono iku. Tapi sing dirairakno. Iya aja nih, sing dirairakno aku. Karuan gak kondo bapak ngono. Kondoan arek iku. Wis nak ngono ndang ndang wis ya. pancen wis. Lha ya apa gak ngono? Wadahmu pinter ngedeng, Tin. Masa sih? Bajak ngajak dol tinuku. Lah iya. Pakeno parian yo iso ae. Sopo sing muri? Dekna. Iya. Jenengane omae ku meneng-meneng ku kamar dikunci. Oh, lek ngono arek ku titisane Pak Durasim, Mbak. Ya gua kadang-kadang yo mangkel, kadang-kadang yo seneng lho arek. Ojo sakno, iku kena hiburan. Arek ku ingono-ono ae, ngono-ono ae. Wis suwe. Mene-mene kena golek dhuwit arek ku. <laughs> ya. kan ngono sih. Ya sampean sing sabar mimne dak dipene. Loh, lah aku gak luas sabar. Bab makelare lek gak disabari. Nek sampe ana apa-apa, wah susah. Bisa kelar sih. Lho dek mah ngomong, aku makelare cak jare ngono. Kurang ajar arek iki. Sangane bemu ta ya apa? Pokoke jangan lek panjenengan wis dadi adikmu tak panggung. tak panggung. Ana layangan ta? Lho gak ngono tak tak enak-enak mangane tak aji-aji sakno arek koyo ngono ya. Wis mulih. Tiba enak di arek emang. Mulih. Liwat endi? Wis liwat kene. Ya dudu aku bapak. Ya semono. Das, menih lek mben rono lek gak iki tapi aku. tumpleken blegak kaya sopir. Ngene iki padha umume jarene arek-arek ku nek ngarani sopir iku nek mari ngasu mesti mampir. Tapi ya nyata temen ya anu mampir ku gak gelem marung reme-reme. Paling rumah makan. Depot. Kadang-kadang iku warung rengkek. iku saking keplepete tapi awak dhewe wong sopir lunga sak lungae hmm, pakaiane necis apa maneh nek ana undangan pesta ya umpane wis sedan pikap aku nyumbungi nawar, kok temen aku wis gak lega gak lila biyen semboyan ambek aku akhirnya Aduh nasib, mongko nasib iki kuntet. Eh lak nasib anak wak dermo iki. E. Maksude ngene enak-enakan uripe, tapi nyatane dhek iku tak delok pirang-pirang dine katok e cek katok mekau. Ceklane pecut. Iku lha pi dadi apa makler ya apa to belantik are. Eh Ri. Or. Waduh dipatemuk tok oh. ngene apa rek? Sowir, sowir. sopir. Sopir. Oh, sopir ya syukur kan nyambut gawe nyopir. Eh. Tapi nyekel Mas, Allah kan. Apa? Ndolek hubungan sing erat ngono rek. Waduh, hubungan erat kok tapi ikep ngono ya apa kon iku? Oplek BOT tahun selikur. Nek di starter gak muni ngeng muni ebrek ebrek ebrek. Iku lah kanggo ceperan nok kampung sih, Pak. Ceperan apa wingi? Aku tugas luar delok. Ya apa? Auto engkel. Waduh, paling gandeng papat enam gandeng wolu lekur umumnya supir perahu itu mesti ini umumnya lho hmm. nang luar kota ya iya sobone nang warung-warung mesti nang arek wedok-wedok ya Beja. tapi ya apa lho celana ni dengkul mutisiin rek mas lah kan itu lho kata umi sangat suwek tadi kontak kandani ini sangat suwek tadi ya kenapa ya memet Masih aku kan rasanya ya ke rumah. Waduh, kan juga jadi gilok no aku. Eh, cikarmu, cikarmu. Lho, lak wek wek ku dewi. Aduh, Serahkan aduh. pring meni ini dijaluk itu ulung. E. Kirim nek gak salah, sak juta enam ratus wek. Pring tak ya. E. Pring sak juta enam ratus. Gendandani kapal sing lapuk-lapuk. <laughs> Eh, anak kapal kok bahan itu kok pring ya? Lho, dimasak. <laughs> Ya, ya, kan. Kan ini kita kandani masalah. Kan ini ku sopir cikar ya, masa ngelek kenalan ngunuangnya. Ya. Delok sapi ku sing sisih kulan iki nyang pire? Mah men, cilek kopi. Ya ngomong, lho layu aku ya gak dudune donya aku temenan. Iki sing cilik lho sakmu. Dinyang sak juta kurang satu sih. Waduh, wong sapi ngeri-ngeriin padahal sing duwe ngene. Lah, lah tak ketok kabeh ngono jare di juta setengah. Ketokmu kuru. Ya kuru sapi. Ya eh, sing kuru ku ayang nang sanane Waduh Sapari, tematno tatametno ri kok niki. Kok niku mono salah ada mbek aku tingkate sopir perahu to ya. Iya. Ambek sopir cikar. Coba tak delok. Nek aku kadung nyopir ya. Iya. Mangkruk-mangkruk nyekel setir. Iya. Metu arek wedok ayu-ayu. Kon dituman, kon nek nyetir ni sore gropak. <laughs> Coba upamane iku terus iku ya patoni. Kamu Iya. Apa kon gak ketibian gerobak iki cikar gepeng gerobak agak yamjuk menisor hmm. utawa wakuk jange keblean hmm. kangkangane sapi yeah. dene ngelak ya nyusu dek sapi gitu. kok iso iki lho omong oh, ngamuk iso rek asik ono kangkangane sapi paling kan diketiban dorane sing gede iya kon tak kandhani ya delok ndak delok ndak lampune motor kedelane tak dim iki kan delok lho jarak jauh jarak dekat Barekon napa kon centeli ting. Wak kenyo lo jangkrik ta ya apa kon. Ya gak apa-apa ya ya takoni. Tapi lak menjaga iku keselamatan arti ini peraturan lalu lintas. Wah, gak sesuai. Nah, nek cikarku gak tak kei lampu abang, hmm. tak kei lampu strongking. Iya. Yeah. Nek dikerubung ngarek cilik-cilik. Lah ganggu lalu e, lintas. Ono bener e. Sebab apa jare rumah untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Iya. Dikei lampu ting abang. Heeh. gak menjaga lalu lintas iku. Apa? Pancene cikarmu gak oleh mlebu kutho. Mlebu kutho macet kendaraan sak Surabaya. Lho, kon ngerti sih? Anane cikarku gak oleh mlebu ndek jalan iku ndek kutho. Soale lak ngeman ambek cikarku. Ngeman apa yang ngerusak aspal ngono niku? Demen karo pemerintah. Soale nek ana bahan-bahan kirim nek gak nganggo kendaraan aku repot. Mulane demen. Wis sik ta. Iku opo pelenge kok teko kayu. <laughs> Aten nang kon sopir kecekel ana swidak jaran kon. Kecekel tak bayar, tak tutup soal iku. Soale kon la kon gak isini-sini coba mari oh. ngedukno botol terus ngene geker betul cau. Cek nemen muar, kon. Kene apa? Wong kon utang 10 tawung ngono cau. Lho gak diutang. Apa? Lho soal keserempet pring bauri, mburi. Ngono omong. Eh saiki nae. Senajan awak dhewe wong nasib anes ya. Lho iya. Sebab ngerti kon saiki keadaan nyikar iku cik soro. Heeh. Mm -mm. Kayak kan rada tuwek didik terus nemen ya Kak Ru ya. Ya iki lho pendungamu kan sampai kanca iki. iki. Ayo Mbak Ape. Masih aku nyambut gawe nyikar dodol pring ini ngingone ndek omah wong sak kecamatan gak kerasa. ya bakal Ya, ya, ya gak kerasa kok jaluk-jaluk nom. Lho lho lho. Coba kan usaha dewe nek gak dengkek gegermu kan. Balik sopir kurang duit pelas nang Malang. Kon terus ya? Ngerek. Kaliwono Kromo sama Gunung Sari. iku trucuke mbotohno aku iku lho lho ya apa pring sak kabupaten iya andani Nah iku sing trucuk to. Iya batine siji selawi ping pirang atus. Lho, paring satu muatan iki mek dina kon mlaku. Lah aku sak berapa rit? Coba weng weng weng ping 10 balak-balik kon cek kelemer. Lho. Carane saya anake tangga-tangga tak kon bawa sitok-sitok. Oh, coba lha apa kon Barang kon mlaku klemer-klemer sapimu kon pocet cetar-cetar lapo sapimu gak ngetokno parem. Ayo bobok parem. <laughs> Wah, kon iki sampel temenan arek iki. Pengertianmu ya apa sih kok? Lu tak delok bapak parem. Ya tak sebut his his his terus brus brus. Iko ire ngebros. soalé munggah tetep. Meniku anu war sedek adik nyikar kon tem nak eling nek adik wangel balik tenang pangan kon. Coba ta padha-padha upama umat menungsa ngono. Kewan iku padha menungsa. Iya. Cuma ya kewan iku berpikir, ya. Mm Tapi tidak bisa bicara. Bicara iya. Kalau manusia tak berpikir dan berbicara. Lah kok selalu ngebuki kewan upamane sih putumu digebuk ngono. Coba daloro kon. Sakjane ya perasaan ri aku Aku jeb nyikir terus duwe lara puyeng ya apa sepatu. Sapi lah anak ngarep. Iya terus. Terus. Terus iki lho Wadah kenal pote terus puyeng kumat. Mene iki ya, kok niku nek nyikir iki ya, sapi-sapi lanang sik kuat. Kamu kan golek sapi-sapi wedok kon cilik. <laughs> Coba nek anak sisiane ngono gak. Kok golek hiburan. <laughs> Seneng kok sapi wedok kuru. Apa sebabnya sih aku nggawe sapi wedok? Lak melaku iki ndek tuang-tuangan, bek iki sepian. Wes, <laughs> Kayak gini, Ar. Iya. Bumbung awak daikin nyekel duwe. Loh iya, Ri. Iki mang aku awal. di charter kemanten iki, Mang. Iya. Nang Bandung. Aku lak nyetel bis, ya. Nyetel bis. Nyetel apa? Bis. Paling kan yang ini bis. Semarang, Semarang. Semarang, Semarang, Bandung. Di charter kemanten, kok. Eh, di charter, tak? Iya. Pengen dolek muatan. 50 ribu. Cekel tangan, Ar. Duh, aku ya kak ngedenai gila ya. Apa iku mbakku kresekan. Mbakku kan kulo-kulo plastik. Kono isi di sini. Wah, sing penting iku bukine, Ri. Ayo. Kon oh, iku gawa mbakku sopir kaya aku ngono. Apa? Mbakku iki mbakku enak tak kaya. Lho enak njaluk dhisik. Ngomong. Kon tak ngandani. Hmm. Ayo nang kenal aku nih pertelen. Endi? Lho Tini. Mati. Eh Tini dia. iya. Warung pojok pertelen. Oh Tini iku ta. Arek ayu ta. Lho lho Anu Tini ne yumut iki. Ojo. Apa iki? Oh, areke kewadasen iki pipine. Ayo, ayo. Ayo, ngombe-ngombe ya. Ayo tak bereki, Nduk. Ayo. kanthi sing mrentah. Batik-titik ya lumintu. Masih ya ana rugi untunge tak jenggo-jenggo dhewe. Sing penting ki nak penghasilan. Ati ndek anak wedok sito. Wayune wong sak dunia internasional. Ayo <laughs> apa? Nah aku sing nunggu sepi pamring kan apa-apa. Lho apa anak-anakku sing nunggu lho. Wadah wis. wong sak Indonesia iku nglumpuk dadi sithik. Nang biar iki nang. Wis amene. Kanok. Pak, ngono. Eh, ndi wae. Eh, iya. Lho, awak sombong iki. Mangga. Wadah. Masalah makane kan kerasan wae kok seneng murah-murahan terus. Sapari. Wis kadung mlebu separore jange bali eh. <laughs> Eh. Bapak ini sing nunggu. Eh. Iku ta? Iya. Jangi balik sukan yo saya kopi-kopi tok ae. Hmm, cacak kala cacak ae. Mboten kenapa? Oh, nggih. Mangga. Wah, warep parah petang sampean Bir. Menten. Bir. Hmm, nggih. Sakrat mawon. Oh, nak sakrat mboten nenten kan tutup petok ni wau. sampe iki dodol bir kan eh, kondol, Kondol enten. Kondol mboten enten bekok-bekok nggih arep. <laughs> Kok iku ngomong awak bekok-bekok. Lah napa sih? Bekok, bekok, oh, bekok. Nggih, oh enten dek enten. Biasa mawon. Biasa ta. Biasa sate, sate 20 sunduk. Oh, sate 20 sunduk. Sate wedhus, sate wedhus. Wedhus. Wedhus cilik napa wedhus? Kuru. Nek enten wedhus blendi <laughs> Sampeyan iki napa? Sampeyan blendi wedhus gedhe ta wedhus anakan? Lho, kene iki nambah tenang enak mau tari sing balungnya nom nek saya ketemu golek akan waduh sing tas lahir tas lahir gue menurut ini gue ah. sego rawon mawon sego ini dewi dudu dewi rawon oh, rawon rawon rawon apa deh nen rawon apa lo tari rawon sapi oh. eh gue gue hmm. sapi jawi napa sapi Puan, lah ini kisi enak nggih, sapi Inggris mawon. Bukan sapi anu, maksud sapi anu, sapi Inggris ah. Oh, sapi songkel Sampeyan yen apa nari sapi puan sapi Jawa. Yo nek mboten nari mboten neca, mungkin sampeyan bae pingin sapi sing wedhe, biasa niku sapi Jawi. Mboten. sampeyan juga akan bir, sampeyan ki nek doyan bir sampeyan kula biri. Lho. Nggih. <laughs> Dipiri lho apa sih, Dik? Kula niki lak doyanane bir, sebab kula niki sopir. Nek kirang rasane tadi kula niki terganggu kesehatan kula. Hmm, nggih. Bir mawon 10 botol. Lah sampean ki nek doyan bir ki kula bir kali menawar. Pun nek bir mendemi, sampean susu maun beto mriki nek sampean doyan susu nggih kula susoni nggih. Eh, Dik, sampean iki napa sih? Nyusoni sampean niku lho napa carane? Maksude niku ngombe susu bareng ngoten lho. Eh, ngoten ta. Nggih. Sus susu nggih? Nggih, susu. Susu nggih. Susu kebon apa susu bandeng? Sing enak. susune wiwi gombel niku. Uh, ya gak ana susune wiwi gombel. Oh. Sampeyan saged usaha susune Pak min kan kok iso susune wiwi gombel. Wong telu tak rasa-rasa nom iki. Iya, lho susu susu rabuan iki, susu susu rabuan. Eh, susu rabuan. Rabuan Kalengan. Oh, sing kalengan. Nggih. Kalih sampeyan rokok. Rokok. Nggih. Rokok. Nggih, nggih, nggih. Kenapa? Kayaan kula. Jan mriki mboten kedanan, Dik. Mboten. Kok kepyur sih, Dik? Omong kula manjane gebros. kempir sih. Eh, apa niki napa bocor iki? Kanca Waran waran gak ana cendelone. Oh, mulane, Dik. Kepiyur nemen. Sampe kan, rokok retek lho. Lah niki kanca kula Warung sampe niki <laughs> oh, hmm. non stop nggih. Mboten tau tutup. Mboten biasa, Dik. Mulane rek warung sawang tok sama sangit ngene. Bun teteh mawon, teh mawon. Teh nggih. Bun warung nang bersih bersih mbak lho iki lho iya iki iki eh, dua pak Nyelang tunggu nak. Siapa? Nyelang ngambil bunga buri ya. Nyelang. Kora kora emang loh. Nyelang nyelang suri nih. Nyelang suri nih. Eh? tak berai. <laughs> Iki lho masih masih mangan-mangan godhong tok gak apa-apa. Eh, cikarmu lho, pikirin cikarmu. Ya apa? Sapimu suntikno. Wis ngering-ngering men niku kon kerjane mati sapimu. Kon kok aduh waduh pamer. Ngono kok surine dipamerno surine no, baru iku. Iki lho Dek jare nang Semarang. Iki ra kok apa diketok iki? Penjalin. <laughs> kok niku rokok penjalin. Wah, kok niku masih golek perang sang iku nemen kan. Dek. Ini nem ya? Biasa, Dek. Napa? Kak Melo berpakat nih nih nih. Ngobrol kenik kenik kenik kenik. Kamu itu ngeber saya mau ngomong apa? Berpakat nih kenik kenik. Ngomong ngomong. Kak Melo pergi nih kan? Tengok di. Sekarang Wah, sampeyan buka doan. Mene tak gawakno Toyota. Ini ya. Toyota. Heeh. Niki sopir Toyota ta? Lho, sopir aku. Masih aku sopir. Iya tapi cikar. <laughs> Mene kon buka wadung. Mene digawakno tebo ngawur. Walah. Tak delok warungmu piani kok, Dik. Mene tak gantine nyar Ganti napa? Lho, pring aku lak jerakan pring. Eh, diganti pring lah iki lak dodol cikar ya meni. Bangkrut kon gak iso nyambet. <laughs> Bapakmu nek ngomong ya karo kon tarien Pak, butuh trisik gak tak gawakno trisik meni. Kenapa sih? Lho enak bapakmu mati gak gawe wis. Sampai, ning iki durung tadi mantu wis ngancam. Bapakmu jek senggel ta? Kula. Nggih. Ayo karambol. <laughs> Omong-omong kan Kak iku aku ya jek gak duwe bojo. Oh, sampean tak ijen. Egan. Joko? Loh. Tak ana menawar iki anak lho papat ya. Eh? eh. Joko kok anake papat. Nek aku lu sawangane. Eh, sawangane kaya wong tapi ya. Turun <laughs> tahun duwe gandengan nek aku. Alah, padahal nopo. Oh? Ya, ada gandengan. Pasang itu. Cari yang gandengan. Loh, gak ngono, artinya ndolek pasangan aku. Lho, Pasangan apa? Hmm. Kayak belanja. Lho, duit. Sakti sewi, iya. Saya setu, tak? Kayak adem-adem ikut, ya. Setoran rolas dino, iya. Ya apa, masih ngono, kak. Banter aku ngulik duit. Timang ini kan kelemer, kelemer, iya. Coba, sakti sewi, kawan, ya. Ini kesuakan ku, lo, tak? Ya, aku sawan, sawanci-wanci rene, ya. Teriman <laughs> dengan normal. Ini ngoten, tak? Sawanci-wanci. Iya, mater nuan, iya. Cacak, kak, seni ngali apa-apa, dek. Lah, apa niku? Eh, <clears throat> warung, gak ngono warungmu saiki tutupen, ayo nang tuku siola. Lah napa? sak ketokmu jupu ndik kono. Ter terserah kon. Iya digabuk sing dodol. Lha bener ku muruk nyolong. Digepuk ya terserah kon ndik kon kenceng yo apik kredit yo terserah iku. Ah sampean niku ngeternak sampean. Ha iki jas iki kok kan bapakmu ya kon delok bapakmu melongsong ya. Jas iki nyukani kula. Ya jas. Iki sepatu, sepatu sisan. Sepatu apa wong sandal japit kon peniteni ngene. Lho nek wis kari kaos kutang ambek. Arloji iki. Saestu ta. Lah tu 31 dik iki. iki sonder iki wis sonder kate muter dek matek-matek dhewek ya niki iki miki dek iki miki waduh heeh matur nuwun nggih lah sampean men enten ta lho ndek omah wis ya kali kas kutang tak ambek iki lho ya celana cekak sampean nek medal yen apa yang warung mriki banyu agung nek tak cepari iki sok apa iki lah kon ya apa kon ya lambimu sampean kon apa lambi sampean men coplok niku iya Pak Ajengan apa kok mencoplo? Olahraga. Wah. Heri, kon ka kari kaos tok, aku kaos tok kartuan jegak iki siapa sih iki? Enggak apa-apa sih demi kebutuhan. Halo, halo. Loh. Eh, aduh, adas. Loh. Aku lak semuanya meni aja nih. Wis iso saiki ta? Yo. Wis sampe tukar ora pisan iki, Mas. Wis, ya. Ayo tukar cincin ta awak dhewe saiki. Kok cincin sih? Oh, cincin. Oh, tukar cincin. Lah iya. Dik, sapa iki, Dik? Mari iku gak ana genteng ta? Waduh, wis mati cekel aku war. Malah apa nok ini? Cekelmu jare ta? Ya apa kene? Iki lawale kertu. Lho jare biyen kok nyopir, lha saiki kok nyopir. Lho dosa umur ta nok enggak wong rong dino mbek sapari dadi rambutan aceh aku Saya tak kandani Mas Tolo, wong loro iki mangan coron-coran pakaiane biyen aku. Lah iki apa? Iki malah wetengku mules ta terus kidu. Anu, jangan ngisis, eh ngisis. Oh, kan ini angin-angin. Karmu kudu seneng karo Tini kita. Oh, iya. Wah, oh, ojo ngomong. ngomong iya ki sungkan lho. Iya sajane. Oh, ya wong delok-delok ta ya duduk pantange. Bojomu lho anu kating lairno kon iku pisan. Waduh, mati tekan. Wis ana mulan. Wis urip pacak lamun. Ya, bojomu kating lairno gak kon reken. Waduh, pikiramu ya opo ri. Lah kon awake wis ngedek dening-dening wong perkara utang gak nyari-nyari iku lho rame ndok mamu iki, Walah, Wah, utang lek 7 bulan nang yo. Oh, dadak panas-panas nduk kene. Iki balekno iki klambi aku dirampas kabeh oh. bojo. Eh mang rampas ngono lho wong kei dhewe. Komen tak kei sih. Dikei ngono lho. Ngono aku sing lali lah. Wah Ngerti ya iki jange tak bina rek iki. Lho. Bina. Kok lho bono kok. Bina. Kayak anggota e. Lho. Nang Romo? Apa sapa ya, Mas? Bapak tak anak nguri. Lho. Lah niki tontonane pun teko mboten kathokan mboten klamben iki. Lha iki lapar iki. Eh, prasamu monyet ta. <laughs> Ngene ngomong gak celonan gak kelamben. Sopo iki? Lho, lha niki kancaku kula. Kumangane lho, Pak. Karepe iya. jor wong loro iku. Uh, eh, Pakaiane kaya aku arloji, klambi, hmm. celana. Tapi duduk karepmu mutah karepe wong lanang iki. Karepane Pak Camat niki, Pak. Apa? Wis sakniki to, Pak. Iya, iya, iya. iki gawen pakaianmu. amu balik lho, sing barang gelangmu. Sing jago ora tahan ana wong wedok kok, Cok. jor ngene gak apik, nah. Iya. Aku iki jane kawin. Lah bojoku iki apa? Lah saiki aku seksenono. Seksenono. Dino iki aku tukar akik. Liru. Apa? Liru na, Bukan apa? Cincin utawa ali-ali. Cincin cincin sak grame gak gablek. <laughs> Yo, ana eh, iki jange kon rabi. Iya, durung kon rabi tak incipane dhisik. Lho, apa ah, dene? Maksude iku ngene lho. Ah, jange kon rabi lak nyai-nyai jajan. Iya. tak incipane jajane ngono lho karepku iki. Oh, kanggo tukar akik iki ya. Ya iya. Wis ana jajane, Dik. Ya wis. Kapan kapan kon tugas? Wis saiki ya iki pun ya. terus itu iya, iya, tak, auto tank. sumbang sementara iki ya sakno duwe bensin kira-kira 50.000. <laughs> Kak nyumbang iku lang barat Nyumbang kok ngono carane. Untungmu segrek-egrek wis gak usah wis. Sekarang ya apa nak? Ya sak niki mohon monggo ya. diresmekaken hmm. nggih persoalan tonangan iki mun sampe tini niki diganggu wong liya utawa dijaluk wong liya disukaken ngoten lho ya ya ya apa-apa nak mamulo kabeh kok wis padha ati-ati ya nggih saiki anu mari adekmu mari kanggo nyanyi kanggo hiburan ya war emang nandi arek kok mburi pe lha iki ngono apa nin nyanyi apa engkel apa eng ayo peng kon pinter nyanyi peng oh iki ta nah